Po kërkojmë një farmaci. Po kërkojmë një farmaci. Rau tong kan sy luk futbol. Ne duam të blejmë një top. Ne duam të blejmë një top. Rau tong kan sy salami. Duam të blejmë salam. Duam të blejmë salam. Rau tong kan sy ja. Duam të blejmë ilaçe. Duam të blejmë ilaçe. Rau kam lang mong ha ran khaj krëng kila phya ça sy luk futbol. Ne kërkojmë një dyqan sportiv për të blerë një top futbolli.